لم يعد يفزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. هذه الدنيا الجميلة O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. upoznaj svoga poslanika. Ja vali Bog poslanika. Men aslam jaslam wa bil jannati aglam. Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja upoznaj svoga poslanika. Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru? Poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju. Upoznajmo svoga poslanika. Euzubillahimine šeitanu rađim, bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allah, gospodaru svjetova. Salava cana na posljednjeg Allah, poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi i barakatuhu. Vi slušate Radio vas 107.2 i večeras je ponedeljak. Još jedna nam je misija ostala u ciklusu upoznaje svog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Naš kontakt telefon je 062 215 541 putem kojeg možete slati SMS poruke i vaša pitanja, ali kao što smo vam kazali svaku noć, rećemo večeras da bismo vodili da pitanja budu vezane za večerašnju temu. Večerašnji gost je nama dragi brat magistar Mohamed Bečić, tema je sami kao najbolji uzor. Kiše će umivati Bošku šarenju listan Isvjeta će behari u zore rane. Kiše će umivati Bosku šarenju listan. Isvjeta će behari u zore rane. Divine srce kuti, puhnuće behar, okitiće poja naša, rahmet zeleni. Našoj djeci pružiće, stručak ljubice nada, a uzdahe slobode, si mi rameni Našoj djeci pružiće Struća si ubice nada A uzdahe slobode Si mi rameni Iz blizine srce suti Puru će behat Od nje će dušu dom smireni topli, Pod moju strehu tek tad neka slegne miran sad, Minu će bol oči kad lagano sklopim. pod moju strehu tek tad neka slegne miran san minu će Bog kad lagano بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ako bi zamislili cijelu ljudsku historiju kao jedan mračni svemir, ona je odista to i bila u većini svojih slučajeva, vidjet ćemo da je većinom te ljudske historije vladao mrak, nasilje i nepravda. Ponekada desnula bi svjetlost koja bi obesijala taj mračni prostor, tu mračnu ljudsku historiju, ali bi se ubrzo ugasila i opet dešavali se bljesite iz tih svjetlosti za neko kratko vrijeme i one bi svjetlusale neko vrijeme i širili bi svoju svjetlost u nastajanju da, da obsijete ljudima put i da obaseju na život ljudi kako bi mogli pravilno ispravno da se ponašaju međutim ubrzo bi te svjetlosti bile ugašene i opet bi se čovečanstvo nalazilo u mraku međutim jedna svjetlost koja je obasvijala ljudsku, ljudsku, ljudski rod prije više od 14 vijekova sjevnula je u Mekke i nastavila je da sija pojačavajući svoje svjetlo i ne prestajući da sija sve do danas. Njeno svjetlo postalo je jače tako da danas imamo ono za što uzvišeni Allah kaže صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الله وفيرا ako ja je vjera bolja od Allahove vjere, a mi samo njega obožavamo. Odista, vjera s kojom je došao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, za koju Allah zavrđal kaže da je najbolja od svih vjera i s njom došao je čovjek koji je najbolji od svih poslanika bio je to Muhammed sallallahu alaihi wa sallam onaj za koga Allah azza wa jal kaže لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر odista vi u poslaniku u Allahu u poslaniku imate najbolji uzor ali ne za sve ljude nego za one koji budu koji se budu nadali koji se budu nadali susretu s Allahom i koji se budu nadali da će doći na sudnji dan da će biti izvedeni pred Allaha na sudnjem danu znači samo ti ljudi kod koji se nađe ispravan iman i iskreno vjerovanje Allah Allaha zelođal i susret sa Allahom samo takvi ljudi mogu da se nadaju i mogu očekivati da će Allah poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem za njih biti najbolji uzor. I odista, ako pogledamo ljudsku historiju, historiju vidjet ćemo da nijekome toliko nije pisano kao što je pisano poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. Niti ići je pojavljivanje u historiji izazvalo toliki talas i tolika pomjeranja kao što je to bilo pojavljivanje Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. O njemu su napisane mnoge knjige. Isto tako, poslanika sallallahu alaihi ve sellem i opjevala opi, poslanik sallallahu alaihi ve sellem i opjevan u najljepšim stihovima arabske poezije. U njemu, u, u tim stihovima je opisan njegov život i način kako je on živio. I svakako, priče o životu Allahova poslanika prenošene su kroz mnoga pokoljenja ovoga ummeta i čak šta više pričane su i među nevjernicima, onima koji nisu prihvatili njegovu vjeru, međutim, mnogi od njih su se divili načinu kako je on živio i kako je on, kako se odnosio prema drugim ljudima i kako je bio uzor u svome ponašanju. Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem prolazio kroz mnoga životna iskušenja. Imao je mnoge belaje kao što ih imaju svi ljudi. Čak što više njegove belaje bili su mnogo veći. Njegova najbliža familija neprijateljski se odnosila prema njemu. U tolikoj mjeri da je morao da napusti grad koji je voljao i u kojem je živio, a to je bila Mekka, i morao je otići iz njega. Međutim, njegova ljubav prema Davi i prema Islamu i prema vjeri s kojom je došao bila je mnogo veća od ljubavi prema Mekke. Tako da je napustio grad koji je bio toliko drag, napustio ga je želeći Allahovo zadovoljstvo i žudeći da proširi ovu vjeru kroz ostale prijedjeve zemaljske kugle i tada odlazi u Medinu gdje njegovu vjeru ulaze mnogi ljudi i naravno gdje se njegova vjera širi, da bi se posle godina izbivanja van, me, van Mekke vratio sa svojima sahabima u Mekku da obavi oprosni hađ, ali ovaj put nije bio slučaj kao što je bio slučaj kada je odlazio iz Mekke, kada je otišao sam sa Ebu Bektorom radijallahu anhu, kada se vraćao u Mekku, ovaj put sa njim je bilo, kao što stoji u nekim predajama, stotinu hiljada sahaba, njegovih sredbenika, koji su čekali da napravi bilo koji pokret, da bi ga oni slijedili u tome. Svaki od njih gledao je da bude što bliže poslaniku i gledao je koji će tu, koji će tu stvar uraditi Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam da ga oni slijede u tome. Gledali su i slušali koji će riječ izgovoriti kako bi oni postupali po tim riječima i kako bi ih oni izgovorili sljedeći Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I pogledajte kako, koja je to veličina Allahove pobjede i koji je to poraz za one koji su bili njegovi protivnici kada Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem ulazi u grad iz kojeg je bio protjeran sa stotinu hiljada ljudi sa vojskom i sa vjernicima kojima se niko nije mogao suprostaviti ali da se neko htio suprostaviti nije ga bilo jer svi oni koji su bili protiv njih oni su njihova srca su ušla u islam tako da je on došao sa vojskom koja koja je pobjeđivala ljudska srca tako da nije bilo ni potrebe da ratuju protiv tih ljudi znači vidimo kolika je, koliku je veličinu i koliki je preokret Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem donio svojim dolaskom u Meku. I odista svi ti ljudi koji su bili sa njim postupali su po onome hajtu kojem uzvičeni Allah azza wa kaže Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kada uzvičeni Allah naređuje svoje poslaniku reci naređujem naređuje mu da prenese vjernicima. Reci, ako budete, ako kažete da volite Allaha, slijedite mene, jer će odista Allah voljeti vas. Svako onaj koji proučava život Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, vidjet će da su on razlikio mnogome od ostalih ljudi. Iako je bio čovjek, kao svi ostali ljudi, u svakom dijelu i svakom aspektu njegovog života vidjet ćemo ono po čemu ga je uzvišeni Allah se odlikavo na drugim ljudima. Tako ako pogledamo njegov život, pa čak uključujući one najprivatnije i najintimnije dijelove njegova života, vidjet ćemo da postoje mnogi detalje i postoje mnoge predaje koji nas detaljno obavještavaju o tome za razliku od života drugih ljudi o kojima ne znamo toliko detalja. Čak šta više, postoje jasni dokazi i postoje jasne predaje o tome koliko je recimo Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem imao sirih zlaka u svojoj bradi ili kako je češljao svoju kosu ili kolika je bila njegova brada zatim kako je bilo njegovo tijelo koje je bio visine zatim način kako je on hodao kako je koračao kako se obhodio prema ljudima kao što postoji načini i predaje kako je obavljao ibadet, kako se odnosio prema svome gospodaru, kako je klanjao namaz, kako je postio, kako je činio istikfar i svi ti detalje njegova života su nam su doprili do nas pravići nam odnosno tih sitnih detalja jedan kolaž iz kojega vidimo kako je živio najodabraniji od svih Allahovih robova i odiste je mudar uzvišeni Allah kad je dao da do nas dođe toliko njegovih detalja toliko detalja iz njegova života. Jer, za razliku od drugih ljudi, što ih više upoznajemo, pa čak i ako su to neki veliki velikani, u onome u čemu, čemu, po čemu su bili poznati, da li to bili neki naučnici, ili su možda bili možda neki veliki učenjaci, u bilo kojem aspektu ovog zemaljskog života, vidjet ćemo da što više upoznajemo te obične ljude, bivamo svjesni da oni nisu savršeni i bivamo svjesni da oni nisu bezgriješni. Bivamo svjesni da oni kod sebe imaju mnogo mahana i da u stvari što ih više upoznajemo, upoznajemo njihove mahane. Na drugoj strani, što više upoznajemo Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, što više ulazimo u detalje njegova života, što više upoznajemo način kako se odnosio prema ljudima i što više imamo svi tih detalja iz njegovog života, odista uviđamo da je to čovjek, ali ne kao drugi ljudi. Vidimo da je on čovjek koga je uzvišeni Allah zelođel odabrao da bude onaj koji će dostavljati njegovu, njegovu poruku ljudima. I nemoguće da ispravno upoznamo Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a da ga ne zavolimo. Jer život, kakav je živio on, ne ostavlja traga, ne ostavlja traga sumnji da je to bio najodabrani Allahov rob i da je to bio čovjek koji je dostavljao koji je dostavljao Allahovu poruku. Također u njegovom životu nalazimo upute i nalazimo svjetlo za nas kako treba da se ponašamo, kako mi treba da uredimo svoj život i kako i kako da živimo u skladu sa njegovim sunnetom. Postoje mnoge predaje u kojima nas Allahu poslanik sallallahu alejhi ve upozorava na koji način da živimo, kako da organizujemo svoj život. I vidjet ćemo da, se, da je ona stvar koja se osrtava i da ona stvar koja je preisek svih tih poruka i upozorenja i savjeta jeste da moramo biti umjereni u svačemu. Da ne smije nijedna stvar da prijeđe granice normalnosti i granice umjerenosti. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam E, tražite i činite od dijela ono što se u da činite. Znači, nemojte se operečavati. Nemojte se operečavati da činite ono što niste u da činite. Na drugom mjestu kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam Inne hale dinu yusrun wa Walen yushadde dine ahadun illa galebe Odista je ova vjera lahka. I niko neće nastojati da oteža u vjeru, a da ga ona neće, da ga ona neće pobijediti. Znači, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam konstatuje i potvrđuje da je vjera lahka i kaže nam da na takav način trebamo i shvatiti ovu vjeru. I onda kaže, na takav način, kao da se može shvatiti da je to prijetnja. Niko neće nastojati sebi da oteža ovoj vjere. Znači, niko neće nastojati da učini vjeru teškom, a da mu Allah azzavadžel neće učiniti da ga ta vjera pobjedi. Pobjedi ga u kojem smislu? Pobjedi ga u tom smislu da će na kraju odustati od te vjere, jer neće biti u stanju da izdrži njenu težinu, to jeste težinu koju je sebi nametnuo. I upravo s toga moramo razumijeti da moramo imati razumijevanje, ispravno poimanje vjere. Jer ako čovjek pravilno ne poima vjeru, odista će ga ta vjera pobijediti i neće biti u stanju da prati vjeru i morat će da odustane. Isto tako Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže zapravo ashabi kažu o njemu وَلَمْ يُحَيَّرْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اَحْتَارَ اَيْسَرَهُمَا I nikada Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam nikada mu nije bilo ponuđeno nešto nisu bile ponuđene dvije stvari a da nije odabrao onu koja je lakša od te dvije stvari a zatim se kaže ma lem yakun fihi ism nikada ni odabrao od dvije stvari onu osim onu koja je lakša ako u tome ne bi bio grijeh a znamo ako je bio grijeh u tome da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem bio od onih ljudi koji se najviše bježali od toga grijeha i koji se najviše klonili grijeha naravno ovdje je jako bitno da naglasimo da naše sljeđine poslanika kao najboljeg uzora mora biti potpuno. Naćemo neke ljude koje i tekako privlači i koji se nađu u zanosu da slijede Allahov poslanika u nekim sunnetima koji jesu sunneti i koji jesu važni, međutim, oni su spoljni aspekti, oni su ono što se vidi, kao što je recimo puštanje brade ili recimo e, praktikovanje recimo nekih sunneta kao što je misvak, znači da se čiste zubi prije E, prije namaza recimo ili mnoge druge stvari recimo kako je bio način odjevanja Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam i naravno to je sunnet i to je lijepo i čovjek treba nastoji praktikovati što više sunnet Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam međutim upravo ti ljudi neki od tih ljudi zapostavljaju zapostavljaju sunnete koji nisu tako primjetni ali koji su sigurno potvrđeni od tih sunneta koji su primjetni. Recimo sunnet i metodologija Allaha poslanika sallallahu alaihi sellem u praktikovanju tevhida. Kako je poslanik sallallahu alaihi sellem praktikovao i provodio tevhid. Kako je e, kako je imao strah od Allaha zelođel. Kako je nastojao da njegovo srce uvijek bude uh, puno ljubav prema Allaha zelođel da se boji susreta sa Allahom, njegov, susre, njegov bojazan susreta sa Allahom išta do te mjere da je dnevno, da, su da, da smo ashabi dnevno u jednom međusu, samo jed, prilikom jednog sjedenja znači, prilikom jednog druženja sa ashaba mogli smo pobrojati i do 70 puta da je tražio istikfar. Pogledajte, kako je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam imao izgrađen odnos na svome gospodaru, ali se to nije moglo vidjeti što je bilo nešto između njega i njegovog gospodara. I pogledajte, subhanallah, od iste je preče da nastavimo kod da izradimo i takav kodeks ponašanja, a ne samo da naše sljeđenje poslanika bude svedeno na one stvari koje se mogu vidjeti, a često, a često tu nema duha i nema onoga što predstavlja suštinu. Naravno, ne želim da ovo bude svačeno kao kritikovanje onih koji slijede neke sunnete Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem svaki sunnet koji je vjerodostojan kao takav potrebno je da se poslanik slijedi u tome međutim ovdje želimo upozoriti na ispravno razumijevanje sunneta da kao isto ta, da kao što se treba slijediti oni sunneti koji su spoljni koji su vidljivi isto tako treba da se slijedi oni sunneti Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji nisu tako vidljivi i koji nisu toliko primjetni u prvima a koji su svakako važni, kao što smo, kao što smo malo prije ispomenuli. في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس ما زال سهم الأزل سهم في القلب يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس أمضي على وجهي على وجه والكل يفصلني لكنني أبدا ما غالني شغلني أمضي على وجه والذل يثقلني لكنني أبدا مغالني مغالني شغالني أي الجرائم في محرابك ارتكبات ودنس الأرض من أبوابه الرجس الرجس أي الجرائم في محراب بكرتك لا بكرتك ودمس الأرض ودمس الأرض أبوابه الرجس أبوابه الرجس خطيئتي أنني يا قدس من زمن الزمن أغراني المل والأوهام والكأس خطيئتي أنني يا قدس من زمن أغراني المل والأوهام والكأس والكأس فبعت ميرة آبائي بلا ثمن أهان ما بعته هل هانت النفس النفس فبعت ميراث آبائي بلا ثمن بلا ثمن أهان ما بعتها ما بعته 21 sat je, pošto poštovani slušatelji, nekih 10-12 minuta. Vidjelje slušate Radio Nabas 107.2.062.215541.062.215541 je naš kontakt telefon, možete slati vaša pitanja, mi imamo nekih pitanja već tu u prisili, ali to kad bude lakati vrijeme ćemo odgovarati na ista. Magistar Mohamed Besić je večerašnji naš gost i učinjenje on nam govori na temu nešto više o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kao najbolji uzor. Pogledajmo sada kako se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sallam odnosio odnosio prema drugim ljudima prilikom svog svakodnevnog života. Jer Allah azze ve želi svoje mudrosti kada je poslao poslanika poslao da bude čovjek kao i svi drugi ljudi koji će koji će imati poprodaju sa drugim ljudima e, koji će obavljati sve ono što obavljaju i drugi ljudi i naravno upravo iz te, mudra, upravo iz te stvari leži velika poruka Allah za ođel jer nam je Allah za ođel poslao poslanika baš onako kakvi smo i mi znači običnog čovjeka kako bi nam on na ispravan način mogao pokazati kako treba da bude naše vjerovanje, ali isto tako kako treba da bude programiran i kako treba da bude e, uređen na život. Prenosi ima Buhari od Džabira radijallahu anhu da je Allahu poslanih sallallahu alaihi sellem rekao Rahimallahu Allahu rađulen samhan iza ba'a wa iza štara wa iza qtaba. Kao što se kaže, Allah se smilovao čovjeku, znači ovo jedan vid ove od Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam za onoga, za tri vrste ljudi. Pogledajmo sada koje su tri vrste ljudi. Da se Allah smiluje onome čovjeku koji je popustljiv kada prodaje. Znači, kada mu čovjek dođe da kupi nešto od njega, on insistira na toj cijeni koji je rekao, nego nastoji na jedan lijep način, da ipak zaradim i za sebe, ali isto tako da olakša i drugim ljudima, da bude popustiv prema njima, tako da i oni mogu ostvariti neku korist i neku, znači, da, da imaju neku hajra od njega. Isto tako poslanik kaže, poslanik moli Allah da se smiluje onome čovjeku koji je, znači, popustiv i, i kada prodaje, znači, kada kupuje, kada prodaje, ali isto tako i kada kupuje, znači, prvo smo rekli kada, kada prodaje i da ba, wa idha shtara i kada kupuje tako ako mu neko kaže neku cijenu da ne insistira po svaku mjeru da je obori što više nego ipak da se pokuša i naći na nekoj cijeni koja odgovara obojici i da seče mjestu wa idha qtada koji znači popusti i koji ima razumno ponašanje kada traži kada traži da mu se presudi nečemu tako da ne nasi po svaku cijenu da uništi onoga svog suparnika i ne nastoji po svaku cijenu da uzme sa njegova prava, nego nastoji nađe jednu istinu jednu pravdu koja će biti odgovarajuća, odgovarajuća za sve. Upravo iz ovog hadisa vidimo da Allah poslanik sallallahu alaihi sallam ovim hadisom želi da uspostavi ispravan islamski ummet. Ummet u kojem neće biti međusobne mržnje i ummet u kojem neće, kao što se to kaže, velike ribe, to jeste ljudi koji imaju moć i koji su u situaciji da imaju da imaju bolji položaj neće jeste one ljude koji one manje ribe kao što kaže one ljude koji znači nemaju veliku vlast ili koji nemaju položaj i koji nisu u stanju da često puta odbrane svoja prava isto tako Allah poslanik sallallahu alaihi sallam kaže u vjerodostojnom hadisu kada je riječ o ovoj kupoprodaji i kupoveni stvari ili prodavanju kaže إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا kaže se u vjerodostojnom hadisu koji nam prenosi Ibn Omer od Allahova poslanika kada dvojica ljudi budu činili neku, vršili neku kupoprodaju, jedan drugom nešto prodavali, svaki od njih ima pravo da prekine tu prodaju, da prekine prodaju, da prekine tu kupnju, znači da se vrati od onoga što je kupio ili da se vrati od onoga što je prodao, sve dok, sve dok budu u tom istom međusu, znači sve dok budu u tom društvu ili u tom skupu u kojem se to desila ta prodaja, svaki od njih ima pravo da se vrati od te prodaje i da se vrati od te kupovine dok, dok ne napuste to društvo. I također, poruka ovoga hadisa jeste, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi da formira ispravnu zajednicu u kojoj će ljudi biti zadovoljni jedni drugima, u kojoj nikome ne, niko nikome neće uzeti njegov hak. Tako recimo nekada u nekom u nekim skupovima ljudi ponude nešto na prodaju i onda na brzinu neko im ponudi neku cijenu koja se učini prihvatljiva u to vrijeme, u tom trenutku i onda oni onda oni to pro, prodaju ili kupe i nakon toga onaj koji je prodao ili koji se kupio, taj se supr, koji je to kupio, suprotna strana, često puta pokaje i želi da se vrati od te kupoprodaje, međutim, pošto im, je, pošto im bio zatvoren put vraćanja, znači ne mogu da se vrati od te kupoprodaje, ne mogu da je poništi na jedan način koji će vratiti njihova prava, Allah je preko svoga poslanika dostavio ljudima da ta prodaja može da kupoprodaja može da se dokine sve dok se ta dvojica ljudi nalazi u istom skupu znači sve dok ne napusti taj džemat ili to mjesto u kojim, u kojim, u kojim su bili kada se desa ta kupoprodaja tako iz ovoga možemo vidjeti da vjera želi da zaštiti, zaštiti prava svih tako da svaki čovjek uliko osjeti da mu je učinjena nepravda može da se povrati od, toga, od te stvari koju je radio i može da se vrati od svog postupka i da se opet vrati na ono što mu više odgovara. Iz ovoga hadisa se vidi da je, da je Allah zelođel odista poslao ljudima poslanika da im olakša, a ne da im oteža. Jer često puta u odnosima među ljudima prevladavaju e, interesi. Svako na svaki način želi da sačuva svoje interese i da postigne svoje ciljeve, ne vodeći računa pri tome kako će se osjećati njegov brat musliman, da li će mu to biti krivo, da li neće neko njegovo pravo biti uzurpirano. I upravo ovdje, kada, kada nas Islam i kada nas poslanik sallallahu alaihi sallam odgaja, on nas uči da budemo uzor u svome životu, pa čak i onim momentima kada se očekuje da ostvarimo svoj profit ili kada se očekuje da postignemo svoj interes, čak i tada vjera nas uči da vodimo računa o pravima svoje braće. إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان يا ربي يا رحمن يا مرفع الأكوان يا ربي يا رحمن يا مرفع الأكوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان الكون في نجوى هداك يا ربا الكون في نجوى لذاك يا اسم جروحي وتعزف الألحان وإذ بروحي اسم جروحي وتعزف الألحان يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا ربي يا رحمن يا مبدع الأسوان يا ربي يا رحمن يا مبدع الأسوان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان إليك قلبا يذوب حبا بالنور والإيمان بالنور والإيمان U ovome kontestu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas isto tako uči da u vremenu kada su određene nepogode ili kada su ratovi, kada ljuda ponestane hrane i njihovi osnovnih namjenica koji su potrebe, potrebne da normalno žive, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam uređuje čak i taj ljudski aspekt života zabranjujući nekima da imaju monopol nad osnovnim živežnim namjenicama koje mogu da škode ljudima, čiji nedostatak može da škodi ljudima. Jer nije realno da se neka stvar koja ljudima svaki dan treba, kao što je to hljeb, ili neke stvari bez kojih ljudi ne mogu da i budu, da im cijena bude tako visoka da neki ljudi ostvare ekstra profite na drugoj strani neki ljudi da ostanu bez tih elementarnih stvari tako da bi im bio život uložen. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam La jehtekir illa hate Odista ne uzima u monopol stvari ili ne bavi se monopolom tako da drugim ljudima zabranjuje da dođu do tih stvari koji su im potrebne osim griješnik. Znači vidimo da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naglašuje, naglašava, naglašava da je uzimanje monopola na nekim stvarima koji su ljudima priko potrebne, a da to dovodi do toga da oni, ne, da oni ne mogu postići i ne mogu ostvariti i ne mogu kupiti te stvari, ovo neminovno vodi u grijeh i može se smatrati jednim od velikih grijeha. Isto tako, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة odista, odista أوناي koji bude uticao na cijene kod muslimana, znači na cijene robe koja se nalazi kod muslimana da bi ih poskupio znači da bi im te, cijene te robe bilo što skuplje, a da bi on ostvario veći profit odista će biti Allahova pravo na sudnjem danu da ga on stavi na mjesto kojem će goreti, na kojem će goreti vatra. Molim uzvišnjega Allaha za žena sačuva od ovoga. I pogledajte kako Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije ostavio nijedan detalj života, ali ga nije pojasnio. Svaka ona stvar u kojoj se nalazi interes za ljude, i u kojima, ili u kojim se nalazi neka šteta, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam je to zabranio, ako im je u tome šteta, ili im je to naredio i im preporučio im to, ako im je u tome korist. Isto tako, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam naređuje ljudima da olakšavaju svoje braće muslimanima. Tako da ako jedan musliman ima dug i nije u stanju da ga vrati, osjeća poteškoću da ostvari taj dug i da može da ga vrati onome kome je on dužan, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nalaže da olakšamo obećavajući veliku nagradu onima koji olakšaju ljudima, koji im olakšaju da vrate svoj dug, tako da više ne budu u dužnici. Kaže, kaže Allahu u poslanih sallallahu alaihi sallam, da je, da je rekao, men nefesan garimihi, au maha anhu kane fi dhilli l'arši jeume l'qihame. Znači onaj koji olakša svome dužniku, olakša mu na način da mu umanji dug ili da mu kaže ne moraš mi sada vrati, možeš to učiniti kasnije kada budeš u situaciji ili mu oprosti skroz taj dug. Znači, kaže mu tu mi više nisi dužan, usvišeni Allah se ođel će ga staviti u hlad arša na sudnjem danu. Odiste je ovo veliko, velika radosna vijest za one koje Allah učinio u situaciji da im je podario nešto od imetka, tako da mogu da olakšaju svoje braće muslimanima, uzvišen je Allah im obećava hlad arša kada im to bude najpotrebnije. I svakako, vijednik treba da razmisli od ovome i da vidi koliko islam kao vjera potencira na olakšavanju ljudima i kolika je samilost Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kada ljudima želi da olakša čak šta više kada su duži novac i kada nisu u stanju da vrate taj novac Allah azzeleđel obećaje onima koji mogu da im oproste taj dug obeća im hladu aršu ako zauzra ako oni oproste te dugove ili ako olakšaju onima koji su im dužni koji su im dužni isto tako Allah poslanik sallallahu alaihi sallam prenosi još jedan hadis koji u velikome ljude postiče da opraštaju dugove kad kaže حوسب الرجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المؤسر فقال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه كاجي سي كاجي سي الله صلى الله عليه وسلم ركو بيو إذن الجودي koji su bili prije vas znači bio jedan ljudi koji su bili prije nas i i kada je umro Allah je žel mu je pravio hisab znači stavio je jednu stranu njegova dobra djela drugu stavio loša djela i da vidi koja će djela prevagnuti i kod njega nije nađeno mnogo dobrih djela osim da se on puno družio sa ljudima znači došao je kuboprodaju sa ljudima imao je razne transakcije sa njima i bio je jako bogat I kada neko od ljudi nije mogao da mu vrati dug, on mi govorio svojim ljudima koji su radili za njega, oprostite onima koji nisu u stanju da vrate dug i nemojte to više tražiti od njih. I onda je uzvišen i Allah zaođel, znajući to da je taj čovjek tako postupao, rekao, a mi smo odista preći da opraštamo od tebe. Znači, kada Allah zaođel kaže na opraštanje toga čovjeka, a ja preće je da ja oprostim. Znači, ako je taj čovjek oprašten, da Allah za žel uzma sebi za obavezu, da on oprosti tome čovjeku i svoje milosti, a ne i svoje slabosti. Znači, pogledajte, koji je ovo postrej za ljude u ovome hadisu, da opraštaju ljudima i da im pomažu. Čak šta više, e, čak šta više prenosi se da je Ebu Katade ima jednog čovjeka koji nije mogao da mu vrati dug. I kada mu je taj čovjek rekao, kada je pitao toga čovjeka gdje si, zašto te nema, on mi je rekao, nisam u stanju da ti vratim dug, onda ga je Bukatade, onda ga je Bukatade pitao, jer odista, tako ti Allah nisu u stanju da vratiš taj dug, on je odgovorio da. Onda je Bukatade zaplakao i rekao, čuo sam spomenuo je spomenuti, pomenuti, već pomenuti hadis i rekao, čuo samo da Allah poslanika sallallahu alaihi sallam men nefesan gharinihi jevmeha an kjane fi dhilli l'arši jevme l'qiyame onaj koji olakša svome dužniku ili mu oprosti dug bit će u hladu arša na sudnjem danu pogledajte Ebu Katade Ebu Katade radijalanu je zaplakao zaplakao od radosti da može da praktikuje taj hadis u svome životu i da može da oprosti nadajući se narodu Allah da će biti u Arsu na sudnjem danu i da će biti od onim kojima će Allah olakšati. Isto tako nalazimo brojne primjere iz života Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam iz kojih jasno vidimo iz kojih jasno vidimo e, da je se odnosio sa ljudima na najljepši način i da je uvijek nastojao da uvijek nastoje da im olakša i da preporuči ljudima da vode računa o hatoru svoje braće i šta će oni reći, a da im na prvom mjestu ne bude materijal interes i profit koji će ostvariti. Kiše će umivati Bosnu šarenđu listan i cvjeta će behari u zore rane. Kiše će umivati, Bog sluša renju listan, i cvjeta će behari u zore rane. Sine srce kuti puhnuće behar Okitiće polja naša rahmet zeleni Našoj djeci pružiće Poštene slušatelji, imamo još jedan kraći dio koji je ostao od večerašnje teme. Nakon toga, kao što smo kazali, odgovarat na vaša pristigla pitanja a ako ima još neke pitanja nejasnoća vezano za večerašnju temu možete postaviti putem našeg kontakt telefona 062-215-541 večerašnji naš e, gospodavač je naš brat magistar Muhammed Besić Božem. i na kraju svakako želimo nakon ovih fragmenta iz života Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam želimo ukazati na par stvari koje mogu biti i bret vjernicima, je kao što smo rekli, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzor, pravi uzor, samo onima koji su vjernici i koji vjeruju u susret Allahom azza ve jal. Ovi ibrete koji želimo spomenuti posebno su vezani za posljednje događanje i ono što se desilo vezano za vrijeđanje Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. E, želimo reći da je da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam na povlaštenom i na posebnom položaju kod Allaha zaođan i da on ima posebno mjesto koje nema niko drugi od stvorenja. Uzvišeni Allah zaođan kaže Fasda bima tu'mar wa a'rid anil mušrikin inna kefejna kel musahzi'in kao što stoji u suri Hijr. Fasda znači ti jasno izađi sa onim što ti je naređeno i kloni se oni koji su mušrici a mi ćemo se zaštititi od onih koji se tebi smijavaju. Znači uzvišeni Allah Azzelođel ovdje na sebi stavlja obavezu da zaštiti poslanika od onih koji se izigravaju sa Allahom i poslanikom. A kada Allah za sebe, na sebi uzme neku obavezu, on je odisla u potpuni. Jer Allah za veđeli onaj koji stvari kada radi, on ih radi na najbolji način. I upravo stoga toga ova obaveza da Allah za veđer štiti svoga poslanika od onih koji se izigravaju sa njim, nije bila samo u jednom vremenu, nego je to u svakom vremenu i na svakom prostoru. I stoga islamski učenjaci kada kažu zašto je ovaj ajet objavljen, kada govori o sebe bujnu žul ili razlog, zašto je objavljen ovaj ajet, spominju primjer života ljudi spomnio primjer kako su završili svi oni ljudi koji su izigravali sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi sallam i kako su svi oni stradali kao neki od njih su bili Al-Walid ibn Mughira zatim As ibn Vail i drugi znači svaki onaj koji se izigrava sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam dovodi sebi u jako tešku situaciju a to je da se stavlja u položaj da, da vodi rat sa uzvišenim Allahom azze wa Jer uzvišeni, jer Allah azze wa u hadisi kuciju kaže men aza li valijan fa kad azentuhu bi harbin. Onaj koji bude bi huzuri jednog od mojih velija, od onih ljudi koji su meni dragi i koji su moji prijatelji, odista ja mu objavljujem rat. Pazite, uzvišeni Allah azze wa jal objavljuje rat onome koji bude bi zurio Allahove prijatelje. A mi znamo da je poslanik sallallahu alaihi sallam Allahov prijatelj i njegov odabranik, najodabraniji od svih drugih ljudi. Znači, onaj koji se izigrava sa Allahovim poslanikom, bez obzira ko i gdje bio, njemu Allah zelođal objavljuje rat. A onaj kom je Allah objavi rat, taj sigurno neće dobiti rat i bit će gubitnik kao što vidimo kroz istoriju. Primjer ovoga jeste i slučaj kada je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem poslao pisma mnogim vladarima koji su bili u to doba u njegovo vrijeme u svijetu i jed, jed, dva takva pisma poslane su jedno Kisri vladaru koji je vladao u Perziji a drugi je, drugo je poslano Kajsaru to je bio čovjek to je bio dinski vladar koji je vladao u to, u to doba u, u Egiptu i nakon što su im došla ta pismo, oni se različito ponijeli. Čovjek koji je bio rimski vladar, koji je vladao, koji je bio tadašnji, kako se zove, Kajsar, koji je vladao u, u Egiptu, kada mu je došlo pismo, on je počastio Allahu e, poslanika, koji je bio posla, poslan od strane Allahov poslanika, po, e, počastio je toga glasnika i poslao je hedije Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Iako nije primio njegovu vjeru, ali se on odnio jedan li, lijep ali se ponio jedan fin i kulturan način prema tom izaslaniku i naravno poslao je hedija Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam i njegovo carstvo e, njegovo carstvo je ostalo čak šta više kaže šeho Lisabe Teimije e, iako je to carstvo nakon toga e, propalo nakon poslanika sallallahu alaihi sallam muslimani su zavladali zavladali tim mjestom gdje on bio opet kaže šeho Lisabe Teimije vlast je ostalo njegove porodice i dan danas. To jeste među Rimljanima, znači među tim vizantijicima koji su bili u to vrijeme, oni su poslali krelili na sjever, ali u njegovom potomstvu i dalje vlast ostala. Znači Allah za je zbog njegovog takvog položaja i postupka koji su imali, na neki način sačuvao tu vlast, iako nisu prihvatili islam, ali zbog tog njihovog časnog i finog odnosa prema Allahu poslaniku sallallahu alaihi sallam. Na, na drugoj strani imamo vladara Perzije, koji je potijepao pismo Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam i ubrzo nakon toga njegovo carstvo je propalo i on je završio teškom sudbinom. Baš kao što se kaže baš kao što kaže Allah za inna inne šani eke huvel abter odista onaj koji se bori protiv tebe neće imati potomstvo i neće imati nikakav spomenu u budućnosti. Znači vidimo kako uzvišeni Allah za vodi računa o svojem poslaniku. Ovo je bio samo jedan historijski primjer ali iz kojeg, ali oni koji imaju pameti mogu uzeti jako dobru pouku. Još jedan historijski primjer koga iz potvrđuje jeste da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam imao jednog pisara koji je prešao na islam. Ali nakon što je zapisao neke sure od poslanika i čak se prenosi da je naučio Bekaru, Jalu, Imran i još neke sure od Kur'ana i da je čak neke sure pisao je poslanik sallallahu alaihi sallam nije znao pisati i on bi diktirao vahje ljudima, znači to od Kurana što mi došlo diktirao bi drugim ljudima koji su bili pismeni i oni bi to zapisivali kako je Kuran i jedan od načina kako je Kuran sačuvan. Naravno, ovaj čovjek posle nekog vremena kada je e, bio tako pisar kod poslanika, posle nekog vremena odmetuo se od, isle, od islama da sada sačuva od toga i je murted i naravno je nevjernik i otišao je među svoje, otišao je znači među svoje i počeo se hvalisati da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ne zna ništa osim ono što mu on napisao, kao da je objava od njega, a ne od Allaha dželle I kada je taj čovjek oni koji su bili oko njega, njegovi prijatelji, koji su bili na istoj vjeri kao i on, pokušali su naravno oni su da zakopali kao su učini sa mrtvim ljudima, ali ujutru su ga našli otkopanog i bačenog kao da ga je zemlja izbacila. Naravno ti su ljudi rekli da su to uradili sredbenici, E, Muhammeda, znači da su uradili sredbenice Allahov poslanika, da mu se osvijete, tako da su ga onda još dublje zakopali, tako da ga više niko ne može izvaditi. Ali opet su trasu da našli da izbače na površinu zemlje. I onda im je bilo jasno, iako su bili nevijenici, uvidjeli su da je to osjeta od nekoga koji ima mnogo veću moć od ljudi, a bio je to uzvišeni Allah, jer se Allah tako svijeti onima koji se bore protiv njegova poslanika i koji bih uzore njegova poslanika. I tako da taj čovjek više nije bio, mogao biti zakopan, kao što se to čini sa mejtima, nego je bio bačen na površinu zemlje da njegovo tijelo tako istrhne, kao opomena ljudima, kako se ne smije izigravati sa poslanicima i sa onima koji prenose Allahu objavu. Naravno, kaže što se sam im da onaj koji učini eh, ridde, onaj koji se odmete od Islama, po svaku cijenu ne mora e, ne mora biti kažen ovakvom kaznom jer ovaj čovjek ne samo da se odmetno nego učinio još veću stvar izigravao se sa Allahom i poslanikom znači učinio je dvije stvari koji su uzrok nevjerstvu odmetništvo samo po sebi je veliki grije i to je čin nevjerstva međutim još veći grije od toga jeste izigravanje sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam tako da je taj čovjek upravo zbog toga izigravanja zaslužio ono što je zaslužio naravno E, kaže se među ljudima, kao da je to muda izreka ljudi, da su mjesa učenjaka otrovna. Znači, ogovaranje, Allah se žel kaže da ogovaranje ljudi poput jedinje mrtvih mesa. Lju, mesa mrtvih ljudi. Isto tako, ogovaranje islamskih učenjaka je e, još opasnije. To ne samo da se jede meso, nego jede se otrovno meso. Koliko je znači pogano jesti meso mrtvog čovjeka, Još je gora situacija da čovjek jede otrovano meso mrtvog čovjeka. I upravo tako učeni ljudi od prije porede, porede da je e, vrijeđanje učenih ljudi i loše govorenje o njima upravo, upravo kao jedenje otrovanog mrtvog mesa. Iz toga zamislite kakva je tak situacija sa onima koji govori protiv Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je upravo onaj od koga svi učeni ljudi naučili. Jer svo znanje opet na kraju se vraća Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Nadam se da, ovima, da je ovima, riječi, da je ovima riječima koji smo izgovorili večeras bila opomena za one koji razmišljaju i da će ovi primjeri koji smo naveli iz života Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam biti uputa za one koji žele da razmisle i molimo uzvišnog Allaha za ođela slučini iskrenim vijenicima i iskrenim sredbenica Allaha poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da nas ne učini od onih koji će se odmetiti od njegove vjere nego da nas učini od onih koji će umreti na onoj vjeri koja je ispravna vjera koja je vjera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahu wa hamdik, ašhedu an la ilaha ilaha, te stakviruku wa etubu ili. Poštovani slušatelji, upravo smo završili sa prvim dijelom predviđenim u večerašnjoj emisiji, a vi slušate radio Nada 107.2 i ciklus emisije upoznaj svog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Večeras nam je ostalo još vremena da odgovorimo na pristigla vaša pitanja, a ako ima još pitanja, imate vremena da postavite 062215541 e, minut, dva ćemo još slušati lahja i onda ćemo početi sa odgovorom na vaše pitanje. Il qalbi jendesu والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس ما زال سهم الأمل في القلب يندس يندس والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس أمضي على وجهي على وجهي والذل يثقلني لكنني أبدا أبدا غالني يأس أمضي على وجه والذل يثقلني لكنني أبدا ما غالني يأس غالني أي الجرائم في محرابك ارتكبت ودنس الأرض من أهوى به الرجس الرجس أي الجرائم في محرابك ارتك بكرتك ودنس الأرض ودنس الأرض أهوى به الرجس أهوى به الرجس خطيئتي أنني أنا يقدس من زمن زمن أغراني المل والأوهام والكأس خطيئتي أنني يقدس من زمن أغراني المل والأوهام والكأس والكأس فبعت ميراث آبائي بلا ثمن أهان ما بعته هل هانت النفس النفس فبعت ميراث آبائي بلا ثمن Imamo još nekih 8-9 e, minuta do 22 sahata poslovne slušatelji. Vi slušate radi na 1072 062 naš kontakt telefon. Sad ćemo lagano početi sa odgovorima na vaša pitanja. Imali razlike da se neki sunet mora slijediti, a da se neki ne mora slijediti? To je bilo prvo pitanje. ovo je malo dvosmisleno pitanje. Zato što se podrazumijevate pod sunnetom? E, ako priđemo fikski, šta je sunnet? Sunnet je ono dijelo za koje čovjek ga uradi ima narodu, ako ne uradi nema kaznu. Znači sunnet je razlika od vađebe ili farza, to je ono zašto ako uradimo imamo nagradu, a ako ne uradimo imamo grije. Za razliku od toga sunnet je dijelo koje ako uradimo imamo nagradu, a ako ne uradimo nemamo kaznu. Međutim, naša večerašnja tema bila fokusirana na sunnet kao općento značenje. Ono s čime nam je došao poslanik sallallahu alaihi sallam kao, kao objava, kao kodeks življenja, sistem ponašanja i sve ono što znači kao uputa poslanika u odnosu prema životu. Znači, to je bilo opširnije značenje i e, neke stvari od, i naravno opet se vraćamo na ono fiksu. Neke od toga, neke od tih uputa svakako e, neki od tih uputa su vađib, neki od tih uputa su samo sunnet u smislu da, da čovjek ako ih uradi neće biti kažnjen. Međutim, neki od uputa odiš kako ih čovjek uradi imaće teško djelo za to, imaće teško, e, e, tešku kaznu za to. Recimo, Allah poslanik sallallahu sallam kaže Lana Allah akila riba, Allah proklinu onoga koji jede kamatu. Znači, ko uzima kamatu. E sad, ne može neko reći što je poslanik rekao tako da ja mogu sunnetu uraditi ili neću uraditi. Jer postoje ljudi koji kažu uzmemo samo ono što je u Koranu, a, a ostavljamo ono, sve ostalo nam nije tako bitno. Znači, ne smatramo to da je to toliko važno. Tako da kažemo tim ljudima, ako vi uzmate samo što je u Koranu, odak ste uzeli da podne ima četiri rekiate, da podne recimo ima četiri, sabah dva rekiate i tako. Znači, želimo da ju upitamo, odak ste uzeli ako niste uzeli sunet Allaho poslanika sallallahu sallam. Tako da, vjernik ne treba da kaže ne bi trebao da kaže šta moramo od sunneta uraditi, šta ne moramo. Vjernik treba sam sunnet koji mu dolazi od poslanika da prihvati. Jer Allah zađer kaže poslanika لَقَدْ كَانَ لَكُمْ لَكُمْ Znači, odista vama fi Rasulillahi, vama je u poslaniku, Allahu poslaniku, usvetun hasanid, najdivniji, najbolji primjer. Znači, kada je u pitanju primjer, to je nešto prema čemu treba žuti da se slijedi, a ne da tražimo već u svoj postavci načine kako bi mi mogli nešto da, da ne slijedimo od toga na takav način. Znači, kad kažemo da je uzor, znači moramo afirmativno gledati na to i nastojati pozitivno na to slijedimo i da nastavimo da to i da nastojimo da, da izvučemo e, sebi hajr iz toga sljedećega time. Jer odista, poslani se oselen, sve ono što nam je e, dao, to je u stvari hajr za nas. Tako da ne smijemo prilaziti se načinom da se trebamo, da se trebamo neće da klonci nešto izbjegavati. Naravno, postoje sunneti, možda neki sunneti koja, koji nisu poznati među ljudima i čije bi i čije bi danas provođenje možda izazvalo fitno ili neslogu među ljudima, tako da treba klonci. Recimo, od ova poslanika, sallallahu sallam, ljudi ulazili u obuću kojom su išto je van, ulazili su u džamiju. Naravno, i to je sunnet. Međutim, ako bi ga danas neko praćko, od sad bi mogla se velika fitna. I naravno, rećemo nemojte to praktikovati. Danas nije takva situacija i to možemo praktikovati, pogotovo kod nas ovdje. Jer recimo ako bi čovjek ušao obući u džamiju, e, nimalo ne bilo mudro. Tako da odista postoje neki sunneti e, koje nije mudro danas praktikovati i koje čovjek treba znači nerazuman i mudan način pogledati u njih. Ne da ih negiramo da to nije sunnet, to je sunnet i kao takav je udostajan. Međutim, postoje drugi sunnet i drugi hadisi koji nam ukazuju da postoje preče stvari koji, koji, se, koji se trebaju sačuvati, recimo kao što je bratstvo među muslimanima, čuvanje fitne i tako. Generalno, kada reći o šefatu Allahu poslanika sallallahu sallam, uh, on je za, oni, za njegov ummet. A to znači oni koji su slijedi sunnet Allahu poslanika sallallahu sallam, jer su kao takvi došli da služu da budu dio njegova ummeta. Tako da, onaj koji slijedi poslanika sallallahu sallam, on se može nađati suzetu sa poslanikom na, na onom svijetu. Slušajući ovaj ciklus imam želju da slijedim poslanika sallahu alaihi ve sellem. Možete li mi reći na koji način da to uradim? E, što se tiče slijedženja Allahu poslanika sallahu sellem, recimo da je to jako opširan pojem. I da sam poslanik sallahu sellem kaže, niko e, neće od, jer ako bi se odjedno pokušali da pri, primjenimo u svom životu, to bi bilo teško. I niko neće željeti da primjeni to odjednom, ali ga vjera neće savladati u smislu da će ostaviti, neće moći da to učini. Međutim, ako čovjek želi da slijedi Allaha poslanika sallallahu sallam, on prvo treba da zna koji su osnovni stvari s kojima je došao Allaha poslanik iz vjerovanja, i iz akide, i da to nauči da praktikuje. Druga stvar koju, koju treba da zna jeste koji su obaveze s kojima je poslanik došao. Znači, poslanik je nam je došao sa pet obaveza. Osnovnih obaveza u vjeri. To su šahadet, zatim da obavljamo namaz, da dajemo zekat, da postimo mjesec Ramazana i da obavimo hađ. To znači osnovne stvari koje kad obavimo mi opet slijedimo Allahu poslanika sallallahu sallam. I ona stvar koju bi svakom preporučio ako želimo da upoznamo poslanika ili da slijedimo, mi treba da čitamo kakav je bio njegov život. I stoga, dragi brati i poštovana sestro, ako želiš da slijediš poslanika, to je veliki hajer i molim Allah za želje da učvrsti na tome prvi korak koji ćeš uraditi jeste da nađeš knjigu koja još govori o životu Allaha poslanika. Jedna od tih knjiga je ovdje prevedena i zove se za pečeći dženevski napitak, recimo. Isto tako postoji knjiga koja zove Sira ibn Hišama, životopis Allaha poslanika od ibn Hišama. Tako da su te knjige kroz koje možeš upoznati život Allaha poslanika i tako ga možeš slijediti. Isto tako predivna knjiga e, iz koje možemo upoznati život Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam jesi sahih Buharija zbirka hadisa, Buharija zbirka hadisa ili muslimova zbirka hadisa isto tako ko neko nije stavio da kupi te knjige vjerojatno može kupiti da se priušti knjigu koja se zove uh, Riyadu Sarehid e, knjiga u kojoj su spomenuti osnovni hadisi vezani za, svaki, za svaku situaciju u životu vjernika tako da otprilike neka zvoj put u sljeđenju poslanike i upoznavanju uh, počinje sa čitanjem Allahu u životu o, o životu Allahu poslanika sallahu sallam i e, poznavanju sa njegovim hadisom šerifom Da li je ispravan stav neki koji kažu da danas nije vrijeme da se praktikuje neki od suneta? Ako je to ispravno, kako onda da oživimo neke od zapuštenih i zaboravljenih suneta? Generalno, kad je riječ o sunnetu, ja bi se vratio na afirmativni pristup. U osnovi kada se govori o sunnetu i poslaniku sallallahu sallam, na nama je da ga slijedimo i na nama je da ga poštujemo. I velika većina hadisa i stvari u kojima smo obavezni ili je jako pohvalno da slijedimo Allahu poslanika sallallahu sallam, mi kao vjernici moramo praktikovati. I većina ljudi to radi kada je upitan recimo namaz, kada je upitan zekat i mnoge, mnoge druge stvari. A pogrešno je svesti sunnet Allaha poslanika sallallahu sallam samo na na bradu ili možda samo svesti na, na, na jedan vid oblačenja i tako. Da, to su dijelovi sunneta i to su neki aspekti. Međutim, postoje i drugi sunneti, naravno ne želimo umanjiti važnost toga što smo spomenuli. Međutim, da kažemo sunnet, taj aspekt je jako širok pojam. Iz toga potrebno je da imamo afirmativni pristup i da prilazimo sve ono što, što nam dođe od Allahov poslanika, da želimo da to slijedimo i da to provedemo u našem životu. Da, postoji jedan mali broj stvari koje možda kada bi ih primijenili u našem životu, bilo bi to teško. I ne bi nam to pošlo za ruko. Recimo, e, kao sam spomenuo primjer, ulazak u obući, u džamiju. U doba poslanika sallallahu to je bila najnormalnija stvar. A sad su ulazili u svoju obuću u džami, jer njihove džamije su stvari iznutra imale pijesak, nisu bile prostrte na drugoj strani koje mi to danas uradili, prvo, vjerovatno bi nešto od nečistoće moglo ući u džamiju, na drugom mjestu, vjerovatno, izadali veliku fitnu kod ljudi i tako da nije mudro, tako da nije mudro da to da to činimo. Ali generalno, naš stav na sunnetu mora biti sljeđenje i prihvatanje. Ma atakumur rasul, ma atakumur rasulu, fahuduhu, وما نهاكم عنه فانتهوا uzvišeni Allah za dželom kontekstu kaže ono što vam vaš poslanik daje uzmite to a ono što vam on zabranjuje klonite se toga kratko i jasno znači kada u pitanju slijedženja sunneta mi ne trebamo postaviti pitanje kako e, e, da li znači treba govoriti o o davi na način da se prihvata sunnet jer danas nije situacija da možemo praktikovati neke sunnete mi trebamo postaviti pitanje kako da napravimo klimu u kojoj možemo prihvatiti sunnete i da ih što više slijedimo. Kako da odvijemo generaciju koja će se ponositi time da slijedi sunnet Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam. Da li je u redu govoriti? Više bih volio da sam živio u vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam nego sad. Onaj koji kaže više bih volio da sam živio od ova poslanika sallallahu alaihi sallam, komu garantuje da je živio tada, da ne bio od onih koji su objavili rat Allahu poslaniku i da nije bio da ne bi bio od onih koji su ga protjerali iz Mekke. Čovjek treba da bude zadovoljan onim što mi Allah za želo odredio. Jer, brate, dragi, otko znaš, ako bi živio u to doba, da ne bi bio od onih koji su Allahovi neprijatelji. I neprijatelji Allahov poslanika. Stoga, budi zadovoljan onim što ti Allah za želo propisao i znaj, ako uradiš koliko tri trun dobra, to će se vidjeti. Ako uradiš koliko trun zla, to će se vidjeti. I nikakvog smisla nema postavljati pitanje koje čovjek ne može ništa tu promijeniti. Čovjek treba da postavlja pitanja koja će mu koristi da radi nešto korisno. Kada su e, kada su kada je Allah poslanik sallallahu ljudima govorio o tome kako će dan biti u doba deđala kako će dan biti produže, da, da će trajati koliko jedna godina, šta je pitao, šta su ashabi pitali? Jesu pitali kako će to izgledati, to će biti ovako ili onako, da će sunce biti ovako ne? Šta su pitali? Pitali su kako ćemo tada klanjati? Vodili su računa o pitanjima koja su im direktno potrebna i koja su im vezana za njihovu vjeru. A niste bavili stvarima koje su im nepotrebne i od koje nemaju fajde. Znači, dragi brate, nemoj postavljati to sebi pitanje, nego postavi sebi pitanje kako ćeš u me vremenu kojim ti Allah želi da živiš i koje ne možeš promijeniti, i ti možeš promijeniti koliko će živjeti, živjeti to ti je već predodređeno ali bavi se time da li ćeš na sudnjem danu biti od onih koji će biti na strane Allaha poslanika i koji će on, i koji će on dočekati na svom haudu ili ćeš biti od onih koji će nas Allah sačuva biti proživni sebu džahnom. Šta reći mnogim muslimanima u Bosni i Hercegovini koji se ismijavaju sa vjernicima koji pokušavaju da slijede sunet Allahog poslanika sallallahu alejhi wa sallam e, to, to je ono veliki mišibac veliki belaj jer mnogi ljudi nisu ni svjesni da jedna riječ izigravanja jedna riječ čale može da odnese čitavu njihovu vjeru i da posle toga treba opet da donesu šehadet i da se iznova okupaju konjula, jer oni odista ponovo ulaze u islam odista je veliki musibet izigravati se sa vjernicama jer znamo iz doba poslanika sallallahu alejhi grupu koja se izgravala sa vjernicima da je da, da je Allah dželle onima onima objavio ajete i rekao je u tim ajetima Allah dželle kaže više ajeta da Allah dželle kaže e, kada su oni rekli da su samo igrali inna ma kuna hudu wa nalab mi smo da su samo iz, igrali i zabavljali ne bi sebi skratili put i ljudi kada putuju svašta pričaju da sebi skrati tako put Allah dželle kaže kul poslaniće reći im e billahi wa ajatihi wa rasuli kuntum da se hezijun da ste se s Allahom i s njegovim ajatima i s njegovim poslanikom izigravali odistali ste nevijednici kad ke fasnu bade imanikum vi ste postali nevijednici nakon što ste imali iman kod sebe znači to je da li je pitalički ljudi koji se namjerno izigravaju sa vijednicima pitanje da li su oni muslimani jer za njih postoji velika opasnost da mogu postati nevjernici. Jer izigravanje sa vjernicima vodi čovjekovu na vjersku. I stoga i ljudima ne treba im reći da su nevjernici, ali ih treba ukazati da su na velikoj opasnosti i ukazati im te ajete u kojima se vidi da je čovjek u velikoj opasnosti ako se izigrava sa Allahom vjerom. Govorili ste o trgovini. Kako danas u situaciji kakva je kod nas da postupimo mi koji se bavimo trgovinom? Kamate raširena, nepoštenje i tome slično. Pa, dragi brate, ti koji se baviš trgovinom, ili koji imaš neki svoj poslovni projekat na kojem radiš, a želiš se začuvati onoga što je haram, ja ti savjetujem da ne radiš ništa, a da ne naučiš šta je halala, šta je haram. To je prva stvar. Ako ti nisi u stanju da naučiš, ili ti možda nije stvar neka jasna, pitaj ljudi koji imaju šarijetsko znanje. I to je najbolji savjet koji ti mogu reći. Jer kao što postoji savjetnici koji te savjetuju kako ćeš poslovati, koji te savjetuju kako ćeš dati porez, tako treba i poslovati savjetnici koji će, te, koji će te savjetovati kako ćeš poslovati na način na koji se Allah neće zasljedati na tebi. Mnogi od današnjih poslodavaca ne rade prema onome što nalaže Kur'an i Sunet. Gdje i kod koga nam je dozvoljeno raditi? Pa, ja bih široko pitanje kako nalaže Sunet, ali ono što se generalno može reći jeste da E, čovjek ako ne radi po sunnetu, postoji tu da ređe. Nisu svi isti. Ima recimo neko ko, ko, koji ima halal prodavnicu, prodaje halal stvari, međutim, e, nekada kasni sa platom radnicima. Naravno, kod toga čovjeka je dozvoljeno raditi s tim da bi taj čovjek trebao biti ažurni, da ljudima daje platu na vrijeme. Međutim, ako radiš kod nekoga, ako prodaje alkohol, onda nema sumnje da je to radno mjesto zabranjeno i da nije dozvoljeno čovjek radi na mjestu na kojem će prodavati alkohol. Tako da, E, shodno situaciji čovjek će se i postaviti. Nemoguće da je neki opciji propis u ovoj situaciji, ali za svaku situaciju ima i poseban propis. Kada se uči dova poslije istihare, da li treba reći na arapskom ono za što molimo Allaha? Kada je istihare, poslije dova koju uči Allah poslanik sallallahu sallam, u kojoj je prisutno svim e, imate u Hisnu muslimu zaštite svakog muslimana ili u nekim drugim knjigama zikra koji su vjerodostojni zikra od Allaha poslanika sallallahu alejhi i tu možete naći te tu možete naći tu dovu naravno pohvalni i bolje da se uči na arapskom ako bi čovjek neki ne bi znao i dok je ne nauči na arapskom ništa nema smijete kada preda sve da ti riječi izgovori na bosanskom i da traže da Allah zađe odmah podari ono što najbolje za njega i da spomeni tu stvar ali neka nastoji da je nauči na arapskom i neka praktikuje istiharet jer jer ashabi su jedni drugima preporučivali istiharet i preporučivali su ljudima se šaviti jednim sa drugim. Možete li mi reći šta učiti protiv straha od obosvijskih briga? Ako može baš gost da nam kaže neko od zova poslanika sa Allah, ali ih veselem, za traženje pomoći od Allaha. Pitanje jako dobro je, većina ljudi danas ima neke belaje mnogi od tih belaja u stvari nisu realni belaje, nego su zamišljeni belaje u ljudskim glavama. Tako da su ljudi često žrtve, žrtve su svega. Recimo, žrtve su nekada reklamni kampanja koje pravi osiguravajuća društva, koji žele da sto više ljudi idu primami, recimo da se životno osiguraju, pa ima da prijeti ovim milionima, ako ti se nemaš osiguranja, ako imaš osiguranje, bit će ti bolje. Ili čak do, do, dokle ide da na prognozi vremena, koji imate na posljednjevnika, ljudima obavezno kažu e, da kakve volje će sutra biti, da će biti vrijeme pogodno za pozdravlje, neće biti pogodno. Naravno, mi ne, ne diramo da ima veza između vremena i kako će čovjek u zdravlju biti u smislu, ne da vrijeme određuje ljudsko zdravlje, a ali Allah za učinio da vrijeme može biti sebe nečemu, kao što je nizok ili visok pritisak i tako. Naravno, to nije izvan Allahove volje i upravo tu je Allahova mudlost u tome. Međutim, da se ljudima potencira na tome i da se ljudi dovode u pitanje e, ako hoćete da im se stavlja kompleks od toga vremena ili ovo ili ono, čak u neku ruku može biti ono za što, što je poslanik za sebe zabranio, a to je zabranio da se psuje vrijeme, vrijeme kada Allah zađer kaže late te subu dahra fene dahar. Znači, ne možete psovati vrijeme, jer ja vrijeme. To jeste Allah zađer onaj koji određuje vrijeme i on čini kako će vrijeme biti. Tako da, to može biti na način da se shvati da je to u stvari izigravanje ili na neki način e, omalovožavanje vremena i psovanje vremena ako hoćete bar kao što je u hadisu tako da čovjek da, da danas ljudi manipulišu e, ljudskim brigama naravno i taj aspekt prisutak prisutak kao što je također prisutak ljudi imaju realne brige, imaju realne probleme generalno Allah poslanih sallallahu sallam kaže e, kada nekoga od vas pogodi musibet ili neka nevolja ili neka briga koju ima, neka kaže Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu ametik, nasijeti bijedik, madin fi hukmuk, adlun fi qadauk, as'aluke bi kulli ismin huwa lak, semmejte bihi nafsak, أو علمته أحدا من أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Znači neka prouči ovu dovu i kad su ga Allah, i onda će mu ta briga koju ima kod sebe, Allah ne će mu ukloniti tu brigu koju ima. Naravno, to čovjek kada prouče ovu dovu, lijepo je da je nauči na arapski da zna njena značenja, jer onda odista ima uzvišena značenja koja kruže oko tevhida, oko Allahovog jedinstva i oko toga da je Allah zređel onaj koji ljudima određuje. I ako on hoće, on će nešto ukloniti, i ako hoće podarći bolju situaciju od, koje se, od one u kojoj se ne nalazi. Tako da je jako lijepo mjesto učite u dovu. I kad su Allah, ashabi Allah, poslanika sallallahu sallam, upitali, upitali poslanika da li da naučimo tu dovu, poslanik je rekao, naučite i preporučujte i drugima. Znači, lijepo da je ljudi nauče da ih znaju, jer život sva se nosi tako da je čovjek predstavlja ovakve dove i ovakve zikrovi, predstavljajući jedan vid štita čovjeku kako da savlada probleme. I naravno, učenje Kur'ana, zatim jutarnji večerni zikr, jedan koncept življenja koji će biti usklađen, usklađen sa, islam, sa islamom ljudima olakšava te probleme. Naravno, ako čovjek ispravno shvati vjeru i ako živi u skladu s onim što je Allah za žel propisao ljudima i na kraju ako živi u skladu sa sunnetom, na koji će položaj doći? Kao što kaže Jehu Samim Kajim kada kaže, a naravno ne može svako reći, to mogu reći oni ljudi koji su odista shvatili stvarnost dunjaluka i koji su kod sebe postigli takav stepen vjere i takav stepen sljeđenja Allaha poslanike sallallahu sallam da mogu reći ovakve riječi. Kada kaže Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nijedan razuman čovjek ne može da tubije na dunjalku koliko jednu sekundu. Znači, nijedan razuman čovjek ne može biti tužan na ovome dunjalku nijednu sekundu. Jer nema ništa na ovome dunjalku što, zasluž, što zaslužuje da znači čovjek tuguje za njim makar jednu sekundu, a ne govorimo da tuguje satima ili da ne spava noći ili da, izba, da izađe iz situacije koje su normalne ili čak neki ljude zadesi jedan vid ludila od belaja koji im dolaze na ovome dunjalku. Stoga preporučujem da se čovjek vrati Allahu Azzeveđal da što se to više druži sa Koranom, da pokušava razumijeti Allahove riječi, jer kažu islamski učenjaci, sva mudrost je u tome da sluša što kaže Allah, أداة الشرط تاع جلوس تعامدنا على الإيمان خافنا وصرنا أخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير Tačno 22 sahata i 15 minuta, poštovani slušatelji, i ovo je bila posljedna emisija u ciklusu upoznaj svoga posljednika sallahu alaihi wa sallam. Ja bih skoristio priliku da se zahvalim svima onima koji su dali svoj doprinos u realizaciju emisije. Ja vas hvala tala nagradi ženetom što i one koji su učestvovali od naših uvaženih predavača do oni koji su organizovali ovako nama divne emisije koje smo imali priliku slušati i sigurno dosta toga naučiti. To je bilo sve što tiče večerašnje emisije. Na kraju, kao što je rekao naš predavač, eh, posvete svoj život prema Kur'anu i Sunnetu i sigurno ćete živjeti u rahatku. Na kraju, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lam ja'ud yuksa'ani nahru U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. Thank you. اللهم يسر وين سيئة O čovječe, upoznaj islam, upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. من أسلم يسلم وبالجنة يغنم Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وابقى for all people, and a mercy to the universe was a guide for all people. God's peace and blessings on him. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. He was a seal of the Prophet the last brick in the house of prophethood was the last of the prophets. God's peace and blessings on